Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 20, 1989. Itinalaga bilang obispo ng Bacolod si Bishop Camilo Gregorio. Matapos ang dalawang buwan, isinagawa ang instalasyon sa kanya bilang obispo ng diocese. Tumagal ang panunungkulan ni Bishop Gregorio sa Diocese ng Bacolod ng labing isang taon. Agosto taong 2000, nagretiro si Bishop Gregorio sa pamumuno sa diocese. Ngunit makalipas lamang ng tatlong taon, muli siyang itinalaga bilang obispo ng prelatura ng Batanes magpasa hanggang ngayon inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.